Տասնյական հատներ սոցիալական ցանցերում հանրային նախաձեռնությունների կոչ են անում, մասնավորապես երթով Հայաստանից Արցախ գալ կամ Ստեփանակերտից Շուշի բարձրանալ ու այդպես երթով բացել ճանապարհը։ Հասարակական քաղաքական գործիչ Տիգրան Պետրոսյանը կարծում է, որ նախքան նման քայլի դիմելը պետք է լավ հաշվարկել այդ նախաձեռնության հնարավոր ռիսկերը կամ հնարավոր զարգացումները, առաջին հերթին հաշվի առնելով այն, որ բնապահպանների քողի տակ Շուշիի խաչմերուկում կանգնած են Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ։ Ես կարծում եմ, որ ողջունելի է մարդկանց մտահոգությունը, այսինքն մարդ որպես անհատ, որպես հանրության մի մասնիկ մտահոգված է եւ իրենից կախվածը ուզում է անի։ Սակայն եկեք հասկանանք, որ սա լուրջ իրավիճակ է եւ ցանկացած սխալքալ կարող է այլ հետևանքների բերել։ Դրա համար կարծում եմ, որ պետք է ինչ որ միասին հավաքվենք, կոշտ քայլերի դեռ պետք չէ գնալ, պետք է ամեն ինչ հստակեցնել, եթե նույնիսկ մենք որոշենք, որ մեր իշխանությունը օրինակ բավարար չի գործում, մենք կարող ենք ինչ որ հանրության մի շերտով բարձրան ստանալ այդ նույն այդ ճակերտներում էկոլոգներին մարդավարի բացատրել, որ իրենց արած էթնիկ զտումը ոչ թե ինչ-որ էկոլոգիական խնդրի բարձրաձայնում։ Արցախում ստեղծված իրավիճակում հասարակությունը լուրջ անելիքներ ունի իհարկե, եւ իշխանությունը պետք է օգտագործի հանրային ներուժը ազգային պետական գործընթացներում, ասում է զրուցակիցս։ Այն, որ հասարակությունը կարող է դեպքերի ընթացքն ուղղորդել, ապացուցվել է ոչ մեկ անգամ։ Նրա վառ օրինակներից մեկը Տիգրան Պետրոսյանը համարում է Մակյան վտանգության խորհրդի վերջին նիստը, որտեղ քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Կարող եմ փաստել, որ հենց հայկական հասարակությունները տարբեր երկրներում մեր սփյուռքը, մեր Հայաստանի մեր հանրությունը կոչ անելով ուշադրություն գրավեց աշխարհի հանրությունից։ Եվ մենք տեսանք, որ այդ անվտանգության խորհրդի նիստ արտահերտ տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ում եւ դա արձագանքն է մեր հանրության կոչերին։ Կարծում եմ Արցախի հանրությունը եւս անելիքներ ունի իհարկե։ Տիգրան Պետրոսյանը հաջող հանրային արձագանք ստեղծված իրավիճակին անհամարժեք է գնահատում, ասելով, որ Արցախում ունենք իներտ հասարակություն։ Մինչդեռ եկեք հասկանանք, որ սա պատերազմ է, սա ինֆորմացիոն պատերազմ է, դիվանագիտական պատերազմ է եւ Քանի որ մենք գիտակցում ենք, որ ռազմական հնարավորությունը շատ սուղ են մեր, չենք կարող դիմակայել այս պահի դրությամբ ադրբեջանական-թուրքական տանդեմին, եւ մենք պետք է բոլոր ամբողջ ռեսուրսը միտենք դեպի այդ ինֆորմացիոն պատերազմը։ Ցավում եմ, բայց Արցախի հասարակությունը ակտիվ չէ։ Դա նաև իշխանության բաց թողումն է, ասում է, քանի որ նման օրհասական պահերին իշխանությունն ու հասարակությունը պիտի համագործակցեն, միաբան լինեն, որ เป զի կարողանան դիմագրավել արկա մարտահրավերներին։ Իսկ նման Նման համագործակցություն Տիգրան Պետրոսյանի գնահատմամբ բավարար չափով չկա։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։